Edhe vërtetësia e njeriut varet nga njohja e këtij emri. Kur ta arrijë njohjen e tij, ai ka për t'u bërë me të vërtetë njeri i devotshëm. Ky emër është emri i Allahut subhanahu wa taala al-Ghani. Al-Ghani. Në gjuhën arabe fjala al-Ghani vjen nga fjala al-Ghina. që do të thotë pasuri të kesh. Edhe do ta tregojmë tash edhe fjalën që kanë thënë dijetarët, prej tyre është Raghib el Asfahani, ka treguar që fjala El Ghina në gjuhën arabe merr disa kuptime të ngjashme me njëra tjetrën. Allahu subhanahu wa taala është i është i pasuri i cili nuk ka nevojë për askënd. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allahu i madhëruar është i panevojshëm për botrat. Thot Raghib al-Asfahani në shpjegimin e fjalës al-ghina në gjuhën arabe thot kuptimi i parë i kësaj fjale është mos pasja nevojë Në gjuhën arabe, fjala ghina do të thotë mos me pas nevojë. Dhe ne po i tregojmë këto kuptimet gjuhësore siç e dini edhe vetë për të kuptuar prej kësaj prej këtyre gjërave se çfarë kuptimi ka emri i Allahut subhanahu wa taala el ghani. Edhe një prej kuptimeve që përmban ky emër i madhështor është që Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për askënd. Siç thot Allahu i Madhëruar, Inna Allaha la ghani la huwa al-ghani al-hamid. Allahu subhanahu wa taala është i panevojshmi, i panevojshëm në kuptimin që nuk ka nevojë për krijesat. Edhe i falë i lavdëruari, i falënderuari. Gjithashtu fjala al-ghina në gjuhën arabe vjen në kuptimin nevojat e pakta që mund të ketë njeriu, dhe kjo ka më shumë të bëjë me njerëzit. Si siç thot Allahu subhanahu wa taala wajadaka a'ilan fa aghna. Të gjeti ty të varfër dhe të pasuroi, i thot Allahu subhanahu wa taala profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Normalisht kjo lloj pasurie nuk është pasuri e plotë në të gjitha aspektet, pasuri absolute. Por është një lloj pasurie që e dhuron Allahu subhanahu wa taala kujt të dëshirojë dhe me anë të saj njeriu nuk ka nevojë për njerëzit ose nevoja e tij për njerëz është shumë e vogël. Kuptimi i tretë është i fjalës el-ghina është me me pas shumë pasuri në këtë dynja. Si siç thot Allahu subhanahu wa taala men kana ghaniyan falyastafif. Ai i cili është i pasur, domethënë që ka para, ka mall, ai thot le të tregohet siç thashë i larguar le të largohet nga pasuria e jetimit se për këtë bën fjalë. Kuptim tjetër është i pasurisë ose i asaj quhet al-ghina në gjuhën arabe të mos kesh nevojë për njerëzit. Mos pasim nevojë për njerëzit, thotë thotë Allahu subhanahu wa taala tregon për këtë lloj për këtë lloj domthon kuptimin e fjalës el ghina yahsabuhum al jahilu aghniya min at ta'affuf i konsideron ai ai që është injorant dhe nuk i njeh pasanik nga që ata nuk i lypin njerëzve gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam laysa al ghina an kathrati al arad nuk është pasuria duke pasur shumë para walakin al ghina ghina an nafs por pasuria është pasuria e shpirtit vërteton këtë kuptim që po themi. Kuptim tjetër është të kesh atë që të mjafton. Të kesh atë që të mjafton dhe atë që të bën dobi. Prandaj dhe Allah subhanahu wa taala ka treguar që pasuria nuk i bën dobi njeriut ditën e gjykimit, dhe as fëmijët, edhe ka përdorur këtë lloj fjalë quhet ghina. Thotë lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. Nuk i bën dobi thotë, sepse pasuria i bën dobi njeriut. Edhe el ghani prej këtyre fjalëve, prej këtyre kuptimeve në gjuhën arabe del kuptimi i emrit të Allahut subhanahu teala el ghani, që do të thotë që Allahu nuk ka nevojë për askënd. Prej tij vjen çdo dobi. Ai i jep njeriut edhe atë që i mjafton dhe e bën atë të pasur. Argumentet për këtë emër janë të shumta. Prej këtyre argumenteve që e vërtetojnë këtë emër, edhe ky emër është përmendur në Kur'an 18 herë. Kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala, "Wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahmah." Dhe Zoti jot është i pasuri, El Ghaniyyu, i pasuri, i cili nuk ka nevojë për askënd, Dhur Rahme, poseduesi i mëshirës. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Nëse ju të gjithë mohoni, nëse ju mohoni dhe të gjithë ata që janë në tokë mohojnë, dijeni se Allahu subhanahu wa taala është i pasur, nuk ka nevojë për askënd dhe është i lavdëruar për cilësitë e tij të larta. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, ya ja ayyuhan nas antum al fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfrit, nevojtar për Allahun, ndërsa Allahu subhanahu wa taala është i pan i pa nevojshëm në kuptim që nuk ka nevoj për ju edhe i lavdëruar. Çfarë kuptimi ka ky emër në lidhje me Allahun subhanahu wa taala? Thot Ibn Kathiri në lidhje me ajetin që që është në surën Al-An'am 133, "Wa Rabbuka al-Ghaniyyu dhur-Rahma", Zoti jot është i pasuri, poseduesi i mëshirës. Thot Ibn Kathiri, kuptimi i ajetit është Se Allahu subhanahu wa taala thot, i thot Muhammedit, o Muhammed zoti jot është i pasur, domethënë, i panevojshëm, nuk ka nevojë për krijesat e tij në asnjë aspekt, ndërsa krijesat janë ato që kanë nevojë në të gjitha gjendjet për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Ibn Xheriri në ajetin e surës Bekare 267 që thot ua'lemu enne Allahe ganijun hamid dijeni se Allahu subhanahu wa taala është i pasuri, i lavdëruari thot dijeni o njerëz se Allahu subhanahu wa taala është i pasuri është ai i cili nuk ka nevojë për sadakat tuaja, sepse ky ajet është përmendur kur flet Allahu subhanahu wa taala për sadaka që jep njeriu, të cilën e jep edhe ua përmend njerëzve që unë kam dhënë këtë, kam bërë këtë. Dhe ua përmend njerëzve thot Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për atë lloj sadakaje. Është i panevojshëm. por ju ka urdhëruar juve dhe ua ka bërë detyrë që ju të jepni sadaka nga pasuria juaj si si mëshirë për ata që janë të varfër. Që të pasurohen ata që janë të varfër prej jush, edhe të forcohen ata që janë të dobët dhe t'ua shtojë juve shpërblimin në ahiret. dhe jo se ka nevojë për ju Allahu subhanahu wa taala. Domethënë qëllimi është që kjo pasuri Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë ato si sprovë për njeriu. Thot thotë Ez-Zexhaxh al-Ghani do të thotë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për krijesat e tij, sepse ai është i plotfuqishëm. Pushteti i tij është absolut, ndërsa krijesat janë nevojtarë për Allahu subhanahu wa taala dhe për bamirësinë e tij. Dhe kjo vazhdon fjalën e tij që thotë, prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Allahu subhanahu wa taala është i panevojshëm, nuk ka nevojë për ju ndërsa ju jeni të varfrit që keni nevojë për ta. Thot El Khattabi, El Ghani është ai i cili nuk ka nevojë për krijesat për ndihmën e tyre, kjo është e rëndësishme, nuk ka nevojë për krijesat, nuk ka nevojë për ndihmën e tyre, për përkrahjen e tyre në pushtetin e tij. Ndërsa krijesat kanë nevojë për Allahun subhanuhu teala. siç e ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala veten e tij, ku thot: "Wallahu al-ghani wa antum al-fuqara", ajeti më sipër, Allahu është i pasur ndërsa jeni të varfër. Këto ishin disa fjalë disa fjalë dijetarësh që tregojnë kuptimin e këtij emri. Çfarë përfitojmë prej këtij emri? Allahu subhanahu wa taala është i përshkruar me këtë cilësi të lartë, e cila është cilësia e pasurisë absolute. E kjo gjë nuk i takon askujt përveç Allahut subhanuhu teala. Pasuria e tij nuk ka lidhje me me, me dikën tjetër. Por ajo buron nga cilësitë e tij të plota, të larta dhe nuk është e lidhur me asgjë tjetër siç ndodh te krijesat. Dhe kjo lloj gjëje vjen deri në pikat e mëposhtme. E para është se Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë që të hajë ose të pijë. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk i krijova xhinët dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Ma uridu minhum min rizqin wa ma ma uridu yut'imun. Nuk dua prej tyre rrizk dhe nuk dua që të më ushqejnë. Inna Allahu huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Allahu subhanahu wa ta'ala është Ar-Razzaq, furnizuesi dhe i plotfuqishëm, sundues, domthonë zotëruesi i fuqisë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka nevojë, nuk ka nevojë as për grua dhe as për fëmijë. Prandaj Allahu i madhëruar na na ka treguar që qiejt që qiejt janë duke u çar e tij është çka ka në qiej dhe çka ka në to në tokë. Çdo gjë është në pushtetin e tij, përse do ketë përse do ketë nevojë që të ketë fëmijë atëherë? Ai është i panevojshëm për krijesat e tij. Allahu subhanahu wa taala nuk i krijoi krijesat, as nuk na krijoi ne, sepse nuk rrinte dot në vetmi ose sepse ishte pak edhe don don të shtonte numrin ose se kishte nevojë që ta ndihmonim. Përkundrazi i krijoi na krijoi vetëm që ta adhurojmë atë. Na krijoi vetëm për ta adhuruar atë sepse ai është i plotfuqishmi, është i panevojshmi për çdo krijesë në të gjitha aspektet. Allahu subhanahu wa taala është i panevojshëm për çdo lloj lidhje në ndërmjet tij dhe krijesave. Dhe lidhja e vetme që është ndërmjet tij dhe krijesave është lidhja e mëshirës, e bamirësisë, lidhja e rrizkut e furnizimit, ndërsa lidhja që ka krijesa me Allahun subhanahu wa taala është lidhja e nevojës, që në që njeriu ka nevojë për Allahun subhanahu wa taala në çdo moment. Robi i lutet dhe Allahu subhanahu wa taala përgjigjet. Krijesat kanë nevojë për Allahun e madhëruar dhe ai furnizon. Ata janë të varfrit dhe ai është i pasuri. Nëse ata japin diçka për hir të tij, në të vërtetë ata janë ata që përfitojnë prej asaj që dhanë dhe jo Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo lloj pasurie e Allahut të madhëruar që tregon që Allahu është i panevojshëm për krijesat duket qartë në hadithin kudsi që thotë Allahu subhanahu wa taala ya ja, ibadi kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Thotë o robërit e mi ju të gjithë jeni të humbur përveç atij që udhëzoj unë. Prandaj kërkoni prej meje udhëzim që t'ju udhëzoj. Shiko njeriu nuk ka nga vetja e tij asgjë. Përkundrazi ai posedon vetëm asgjën, sepse ai ishte asgjë, erdhi nga asgjëja. Edhe çdo gjë për çdo gjë që ka ai erdhi vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu që tha Allahu në këtë ajet në këtë hadith kudsi na tregon dhe na rikujton që kjo është origjina e njeriut. Thotë o robërit e mi, ju jeni të gjithë jeni të gjithë të humbur përveç atij që unë udhëzoj. Prandaj më kërkoni udhëzim që t'ju udhëzoj. O robërit e mi, ju, ju jeni të gjithë të uritur. Përveç atij që unë ushqej, prandaj kërkoni prej meje që t'ju ushqej. O robërit e mi, ju jeni të gjithë të zhveshur përveç atij që unë e vesh, prandaj më kërkoni mua që t'ju vesh. O robërit e mi, ju të gjithë gaboni natën dhe ditën, dhe po të ndalosh faktikisht në në çdo pjesë të të këtij hadithi kudsi, ke për gjetur do gjëra të çuditshme. Po të shikosh njeriu ka rroba të veshësh sa të duash. Vishesh çdo ditë, mbase dhe nuk e ndien këtë lloj nevoje, t'i thotë o, Allah, më jep të vesh. Mirëpo, kur ta humbësh këtë mirësi ke për ta provuar që ti ke nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Allahu i madhëruar me mirësinë e tij, ngaqë t'i ka dhënë ty këto lloj mirësish, dhe t'i jep ato në mënyrë të vazhdueshme zinxhir, ti harron ta kuptosh që këto janë mirësi prej Allahut të madhëruar dhe kujton se ato janë prona jote. Kujton se ti i posedon ato dhe nuk ke nevojë për Allahun e madhëruar. Prandaj dhe po ta shikosh dhe shumë prej njerëzve, për mos thënë dhe shumë prej muslimanëve nuk i luten Allahut dhe thonë o Allah, më vish se unë se unë jam i zhveshur. O Allah, më ushqe se unë jam i uritur. Mendo pak t'i lutesh Allahut me këto lloj lutjesh të tilla, si të duket vetja. Do ta ndjesh veten me të vërtetë njeri të vobekt. Ke për t'i rikujtuar vetes tënde origjinën tënde nga ke ardhur. Origjina jote është që ti kur lind ti linde i zhveshur. Ti kishe nevojë që të ushqeheshe. E të gjitha Allahu subhanahu wa taala t'i dhuroi. Pa e kupton domethënë se sa i nevojshëm je ti për Allahun e madhëruar dhe sa i panevojshëm është Allahu subhanahu wa taala për ty. E kupton se sa larg je është njeriu prej Allahut vetëm kur e humb njeriu mirësinë atëherë e vlerëson atë. Ti shiko vetëm mirësinë që ti ke shtëpi, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, një lutje domethënë që thot njeriu kur fle gjumë, ndër të tjera thot thot edhe sa e sa thot nuk kanë ku strehohen. Thot falënderimi i takon Allahut që më strehoi. Edhe thot edhe sa e sa njerëz kanë që nuk strehohen. Mendoje pak të flesh në shkretëtirë, të flesh në një vend të ftohtë, larg shtëpisë tënde, atëherë ke për ta kuptuar se çfarë mirësi të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ke për të kuptuar me të vërtetë që ti je i nevojshëm për Allahun çdo sekond. Mirëpo nga nga që Allahu subhanahu wa taala gjithmonë t'i jep mirësitë e tij në formë zinxhiri, ti s'e kupton që ti je ti je duke përjetuar mirësinë. Edhe harron Allahun e madhëruar. Thotë o robërit e mi ju jeni të zhveshur përveç atij që unë e vesh. Prandaj kërkoni prej meje që t'ju vesh. O robërit e mi, ju gaboni natën dhe ditën, dhe unë i fal të gjitha gjynahet. Dhe kjo është domethënë është një portë shumë e madhe shprese prej Allahu subhanahu wa taala. Sepse gjithë njerëzit gabojnë. Në çdo moment gabon njeriu. Ditën dhe natën, e megjithatë Allahu subhanahu wa taala vazhdon deri ditën e gjykimit që t'i falë gjynahet njeriut. A ka njeri që pendohet? A ka njeri që kthehet tek Allahu subhanahu wa taala? Dhe kjo lloj gjëje tregon se sa i nevojshëm është njeriu për Allahun e madhëruar. Ti ke nevojë për Allahun siç ke nevojë për çështjet e dynjasë, ke nevojë për çështjet e fesë dhe edhe më shumë se kaq. Sepse ti bën gjynahe, ke nevojë t'i lutesh Allahut subhanahu wa taala. Ke nevojë ta ndjesh që ai të pranon ty nëse ti bën gabime. Ke nevojë ta ndjesh që portat e tij janë të hapura për ty. Ai është i panevojshëm për ty. Nuk ka nevojë për ty. Mirëpo ti ke nevojë që t'i ndjesh, ta ndjesh mëshirën e tij kur ti bën gabime. Ta ndjesh afërsinë e tij kur t'i pendohesh atij dhe kur të rrjedhin lotët nga pendimi jot që po kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala. Thotë, më kërkoni mua falje që t'ju fal. O robërit e mi, ju, ju nuk keni për të arritur dot të më bëni mua dëm. dhe nuk do arrini dot të më bëni mua dobi. Këto dy fjalë janë fjalë shumë të mëdha. Ta dijë njeriu domethënë që çdo lloj gabimi që bën i bën dëm vetëm vetes së vet. Dhe ta dijë që çdo lloj të mire që bën, ai e bën në në të vërtetë vetëm për veten e vet dhe për askënd tjetër. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tregon në librin e vet Majmu'ul Fatawa ka treguar një ide, unë po sjell vetëm idenë e asaj që ka thënë ai. Tregon që Allahu subhanahu wa taala është i panevojshëm, nuk ka nevojë për krijesat, kurse krijesat kanë nevojë për njëri-tjetrin, kanë nevojë për Allahun subhanuhu teala mbi çdo gjë. Ndërsa Allahu i madhëruar veprimet e veta i bën nga bamirësia e tij dhe jo nga nevoja. Po ta shikosh Allahu subhanuhu teala e furnizon njeriun, e mëshiron atë, e fal, e fut në xhenet, e ruan nga çdo e keqe, gjithë këto lloj gjërash nuk ka nevojë. Kurse njeriu po ta shikosh, ti falesh, pse falesh? Ti falesh sepse ke ke nevojë, domethënë, ke dëshirë, domethënë, ke interesin tënd me kuptimin e mirë të fjalës, interes që ti të fitosh xhenetin. Dhe ky është një lloj dobie. Ti kërkon diçka, domethënë. Ti e bën diçka për dobi. Edhe kjo tregon që ti ke nevojë për të dhe je i varfër. Ti edhe kur viziton një vëllain tënd musliman që e viziton, gjëja e parë që kujton kur nisesh për ta vizituar të kujtohet hadithi që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që kush viziton një vëllain e vet kërkojnë falje për të 70000 melaike, domethënë ti në të vërtetë ti shikove interesin tënd. Në kuptimin e mirë të fjalës. Kështu është njeriu, ti kur jep sadaka, ti ty të vjen keq për atë për atë person, të cilit ti ia dhe atë sadaka, më më më, më, më keq të vjen për veten tënde, prandaj jep sadaka. Domethënë të vjen keq për veten tënde. E kështu është njeriu, kështu e ka ndërtuar Allahu subhanahu wa taala njeriun, sepse njeriu ishte asgjë. Edhe ngaqë ishte asgjë, kur u krijua, kjo tregon që ishte i nevojshëm për Allahun subhanuhu teala, kishte nevojë për Allahun e madhëruar sepse ai e krijoi, ai e solli në jetë. Edhe e bëri njeriun të nevojshëm e bëri njeriun që të kërkojë atë që është e dobishme për të sepse është i tillë fakir, është nevojtar. Ndërsa Allahu subhanuhu teala veprimet e tij që i bën kundrejt krijesave të tij, nuk i bën për për dobi, sepse ka dobi prej krijesave të tij. por i bën sepse është bamirës. I bën thjesht vetëm për t'i bërë mirë krijesave të tij. E kupton domethënë sa i sa i panevojshëm është Allahu për krijesat e tij sa sa madhështor është Allahu i madhëruar nuk ka nevojë për krijesat e tij, ndërsa ne kemi nevojë për të në çdo sekond. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala, ju nuk keni për të arritur dot të më bëni mua dobi. Vazhdon pastaj hadithi dhe thot, o robërit e mi, sikur që nga i pari deri tek i fundit. Xhinde dhe njerëz bashk. Të kishit qen në grad devotshmërie si njeriu më i devotshëm. Kush njeriu më i devotshëm profeti sallallahu alajhi wasallam? Mendo sikur gjithë krijesat të ishin të devotshëm sa profeti sallallahu alajhi wasallam, gjithë. Nuk i nuk kishte kjo, nuk kishte për të shtuar asnjë dobi Allahut subhanahu wa taala kjo lloj gjëje. Domethënë, duhet të kuptosh o njeri që këtë namaz që e fal, atë adhurim që e bën, nuk e bën se do i bësh dobi Allahut të madhëruar, nuk ka nevojë Allahu për ty. Nuk ka nevojë për adhurimin tënd. Ti këtë adhurim e bën vetëm për veten tënde. E bën për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe kjo lloj gjëje është në të vërtetë dobia jote. Edhe jo siç pretendojnë sufistët, të cilët pretendojnë domethënë që i bëjnë gjërat jo për interes, e thon, siç thoshte një prej tyre, o Allah, nëse ti e di që unë të adhuroj nga frika jote dhe nga nga edhe me shpresë për t'u futur në xhenet, mos më fut në xhenet edhe mos ma largo këtë frikë. Kjo është një rrenë shumë e madhe. Kur profeti sallallahu alajhi wasallam i luteshte i luteshte Allahut që ta fusë në xhenet dhe ta shpëtojë nga xhehenemi, po të tjerët, çfarë u ngelet? Prandaj kur erdhi një fshatar tek profeti sallallahu alajhi wasallam, i tha: "O i dërguar i Allahut, unë nuk di tha të lutem siç lutesh ti dhe Muadhi." Nuk di tha të lutem si lutesh ti dhe Muadhi, tha mirë, po i lutem Allahut që të më fusi në xhenet e të më largojë nga xhehenemi. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe ne tha rreth saj rrotullohemi. Edhe ne tha rreth saj rrotullohemi, për ato lutemi Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu i madhëruar, Edhe sikur o robërit e mi thot, edhe sikur të gjithë ju me xhind e me njerëz të ishit të ishit të gjithë si njeriu më i keq që ekziston ose si krijesa më e keq, kush është krijesa më e keq iblisi? Sikur të ishin të gjithë të qenë si iblisi. Kjo lloj gjëje nuk do t'i bënte dëm Allahut subhanahu wa taala. Nuk do paksonte kjo lloj gjëje thot nga pushteti im asgjë. O robërit e mi, sikur i pari juaj dhe i fundit juaj, njerëz e xhint, të ngriheshin të gjithë në një vend vetëm të, të më kërkonin mua të jepja çdo njërit prej jush atë që kërkon, nuk do të paksonte kjo lloj gjëje mua nga pushteti im vetëm se siç pakson gjilpëra kur futet në det. Subhanallahu e çuditshme, ky hadith domethënë është me vërtet një hadith shumë shumë madhështor që i tregon njeriut aspekte kryesore në pasurinë e Allahut subhanahu wa teala, që Allahu është i panevojshëm për krijesat, që pasuria e tij është e pafund. Po ta shikosh me vëmendje, devotshmëria e njeriut nuk ja shton Allahut pasurinë, sikurse dhe mohimi nuk nuk nuk ja pakson Allahut subhanahu wa taala pasurinë. Gjithashtu edhe sikur t'i japë gjithë krijesave, kjo lloj gjë nuk e bën njeriu, nuk e bën Allahu subhanahu wa taala që të paksohet pasuria e tij. O robërit e mi. Këto janë vetëm punët tuaja, domethënë shkaku që ju futi në xhenet ose në xhenem. Vetëm punët tuaja. Domethënë që Allahu subhanahu wa taala nuk i bën dëm njeriut, nuk i bën padrejtësi njeriut. Përkundazi njeriu është ai që i bën padrejtësi vetes tij. janë punët tuaja që ua jap dhe ua plotësoj ato siç e meritoni. Prandaj kush gjen hajër, le të falënderojë Allahun dhe kush gjen diçka tjetër përveç kësaj, të mos qortoj, të mos qortoj askënd tjetër përveç vetes tij. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për adhurimin ton, kjo është pikë tjetër. Allahu i madhëruar nuk ka nevojë për besimin tonë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid." Nëse ju do mohoni dhe gjithë banorët e tokës do mohojnë, Allahu subhanahu wa taala është i panevojshëm, nuk ka nevojë. Dhe është i lavdëruar, domethënë e lavdërojnë atë melaiket. e lavdëron është i lavdëruar në cilësitë e tij megjithëse megjithëse ju nuk e lavdëroni ta dini që cilësitë e tij janë të larta dhe meriton që të lavdërohet për to edhe pse nuk e nuk edhe nëse nuk e njohin krijesat gjithashtu Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për falënderimin ton thot Allahu subhanahu wa taala Ue men shekere fe innama jeshkuru li nefsihi, ue men kefara fe inna rabbi ganijun kerim, kush falenderon, falenderon për veten e tij. Edhe ky lloj, për, me dhe ky lloj veçimi që ka thënë Allah subhanahu taala për veten e tij kjo tregon me të vërtetë që Allah subhanahu taala nuk ka nevojë për njeri, por njeriu ka nevojë për këtë adhurim për veten e vet. Prandaj duhet që njeriu kur e bën një adhurim mos mburret përpara krijesave. Sepse në të vërtetë këtë lloj gjëje e ka bërë vetëm për veten e vet as për askënd tjetër. Mos t'i duket vetja sikur sikur është duke bërë diçka të madhe për Allahun subhanahu ue teala. Sepse Allahu i madhëruar meriton më shumë edhe e dyta është që këtë lloj gjëje, kjo lloj gjë nuk e shton pasurinë e Allahut të madhëruar. Përkundrazi Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ua tregon që ai ju ka bërë juve mirësi duke ju bërë juve musliman, duke u dhënë juve besimin. Nëse jeni të vërtetë në besimin tuaj. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar për sadaka dhe thotë: "Ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqa sadaqatikum bil manni wal adha." O ju që keni besuar, mos ia mos ia bashkangjitni sadakave tuaja atë mburrjen edhe mundimin kur e jepni diçka për hir të Allahut, për hir të Allahut, për të arritur kënaqësinë e tij, ti në të vërtetë e ke dhënë vetëm për, për veten tënde, ti mos kujto se po i bën dobi Allahut subhanahu wa taala me atë gjë. Prandaj mos e përmend te njeriu. Mos e tregon le ta dijë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nuk është e nevojshme ta dinë krijesat. Nëse nëse ti me të vërtetë je i sinqertë që do të arrish kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, dije se Allahu e di atë. edhe pse nuk e din krijesat. Ndërsa nëse ti ua përmend ato ato krijesave, dhe u thua të kam bërë kështu, të kam bërë ashtu ti e ke fshir shpërblimin e asaj që ke bërë. Edhe i ke treguar njerëzve që ti s'e ke bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Këtë lloj gjëje. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për këto lloj mburrjesh. Pikë tjetër është që njerëzit janë të nevojshëm për Allahun e madhëruar. Ndërsa Allahu i madhëruar është i panevojshëm për ta. Thotë Ibn al-Qayyim, Allahu subhanahu wa taala ka ka pasurinë absolute, ndërsa krijesat njerëzit janë të nevojshëm për të në mënyrë absolute. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala o ju njerëz ja ejjuhan nas entum al fuqara ila Allah wallahu huwal ghani al hamid o ju njerëz ju jeni të nevojshëm për Allahun subhanahu wa taala ndërsa Allahu është i panevojshëm nuk ka nevojë për krijesat, i lavdëruar na tregon Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet se nevoja e njerëzve është nevojë në vetveten e tyre sepse ata kanë ardhur nga asgjëja Dhe këtë lloj këtë lloj këtë lloj fjalimi e kemi e kemi përmendur dhe kur kur kemi folur për emrin e Allahut subhanahu për emrat e Allahut subhanahu ue teala i pari i fundit i dukshmi dhe i fshehti. Megjithatë shkurtimisht po tregojmë diçka në lidhje me nevojën që kanë njerëzit. Nevoja e njerëzve është dy lloje. është nevojë e domosdoshme dhe kjo lloj nevoje është nevoja e çdo krijese, qoftë besimtar ose mosbesimtar. Është nevoja e domosdoshme që ka çdo njeri, çdo person ka nevojë të arrijë dobitë e tij, ka nevojë të largojë gjërat e dëmshme nga vetja e tij. Dhe kjo lloj gjë nuk është e veçantë vetëm për besimtarët, por është për të gjithë. Ndërsa lloji i dytë i nevojës është nevoja e zgjedhur, të cilën e zgjedh vetë njeriu me veprat e tij. Dhe kjo është ka të bëjë me punët e mira që bën njeriu me frikë nga Allahu subhanahu wa taala, bim me bindjen ndaj tij, me nënshtrimin, me adhurim. Edhe kjo lloj nevoje, ky lloj fakri arrihet duke njohur dy gjëra. Gjëja e parë është të njohësh Allahun subhanahu wa taala. Dhe gjëja e dytë është të njohësh veten tënde. Dhe me të vërtetë, nëse njeriu njef veten e vet, ka për ta njohur dhe Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe kur ta njohësh Allahun e madhëruar, siç i takon madhështisë së tij, me emrat e tij, me cilësitë e tij, kur të njohësh dhe veten tënde se kush je ti, atëherë ke për ta njohur këtë lloj grade, edhe ke për ta arritur këtë lloj grade të lartë, të cilën shumë pak njerëz e arrijnë. Edhe njerëzit në këtë lloj grade niveli i tyre ndryshon në bazë të këtyre dy njohjeve. Kush e njeh më shumë Allahun subhanuhu teala e ndjen veten më nevojtar. Edhe kush e njeh më mirë veten e tij e ndjen veten gjithashtu më nevojtar për Allahun subhanuhu teala. Sepse Allahu i madhëruar e krijoi njeriun e nxori atë nga barku i nënës së tij, dobët, të nevojshëm, injorant. Siç thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an." Allahu subhanahu wa taala ju nxori juve nga barqet e nënave tuaja, ju nuk dini gjë. Edhe i nënshtroi njeriut detin, tokën, i mundësoi atij që të marrë çdo gjë të dobishme në këtë jetë. Edhe në këto momente kur njeriu filloi të marri në dorë diçka e të zotërojë, iu duk vetja si, sikur ishte i fuqishëm. Iu duk vetja sikur kishte pjesë në pushtetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe harroi origjinën e tij nga vjen. E harroi që ishte asgjë. E harroi nevojën që, që kishte për Allahun subhanahu wa ta'ala. sikur të kishte qenë dikush tjetër. Prandaj transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Busri ibn Juhash al-Qurashi se profeti sallallahu alajhi wasallam pështyu një ditë në dorën e tij edhe vendosi gishtin e tij në dorë dhe tha: Thotë Allahu subhanahu wa taala, o biri i Ademit, Si mund të mendosh që unë nuk kam fuqi të veproj mbi ty, kur unë të krijova ty nga një gjë që ishte e ngjashme me këtë? Dhe të bëri me gisht te dora e tij ku kishte vendosur pështymën. Derisa kur unë të krijova, të plotësova, të bëra të plotë, ti ecën në tokë i veshur me dy rrobe, me mendjemadhësi, edhe edhe toka do të ka peshë, do të ndjen peshën tënde, fillon edhe grumbullon njerëz rreth teje e bëhesh i fuqishëm e i duket vetes sikur ka rritur diçka. Derisa kur vjen momenti i vdekjes, thua tash do jap sadaka këtë, do jap sadaka atë. Në kohë që koha e sadakasë ka ikur. Në këtë hadith na tregon profeti sallallahu alajhi wasallam si njeriu e harron origjinën e vet. E harron që ai është i nevojshëm për Allahun subhanahu wa taala. Nga nga nga fuqia që i ka dhënë Allahu i madhëruar, sidomos në moshën e rinisë i duket vetes se është i plotfuqishëm, i duket sikur ka pushtet dhe harron se nga ka ardhur dhe ku do shkojë. Edhe kjo është ajo pika kyçe në të cilën kanë humbur kush ka humbur prej njerëzve dhe i është dukur vetes sikur nuk ka nevojë për Allahun e madhëruar. Prandaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Njeriu e tepron kur i duket vetes se ai nuk ka nevojë. Kur ka pasuri dhe i duket vetes që s'ka nevojë për të tjerët. Kështu që njerëzit të cilët janë më afër adhurimit të plotë të Allahut subhanahu wa taala janë ata të cilët e ndjejnë më shumë nevojën për Allahun e madhëruar. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë njeriu më nevojtar për Allahun e madhëruar me fjalët e tij, me gjendjen e tij, me besimin e tij. Prandaj thoshte në lutjen e tij Allahumma rahmataka arju ose në një transmetim thuhet bi rahmatika astaghith kërkoj mëshirën tënde o Allah mos më mbështet mua tek vetja ime as sa hap e mbyll sytë llogarit profeti i tij sallallahu alaihi wasallam i cili ishte njeriu që e njihte më mirë Allahun subhanahu wa taala se çdokush tjetër dhe njihte më mirë veten e tij i lutet Allahut që mos e lejë të mbështet tek vetja e tij qoftë sa hap e mbyll sytë e jo më shumë se kaq Në kohë që njeriu në moshën e rinisë është i fuqishëm, të fuqishëm dhe thotë, "Un kam fuqi, unë bëj vetë çdo gjë." Po harron që atë fuqi ia ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i lutej Allahut me këtë lutje, "Aslih li sha'ni kullah." Thotë pastaj vazhdon, "Ma rregullo të gjithë çështjet." Nuk thotë, "Unë i rregulloj vetë, po thotë, "M'i rregullo ti Allah." La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam e dinte shumë mirë që zemrat janë në dorë të Allahut subhanahu wa taala dhe i rrotullon ai si do, nuk janë në dorë të njeriut. Njeriu ka nevojë t'i lutet Allahut që ta forcojë atë në udhëzim. Sepse nuk mund ta mbajë veten e tij në udhëzim. Edhe në momentin e parë që njeriu do mendojë që ai e udhëzoi veten e vet vetë në Islam, ose nuk ka nevojë për Allahun që të jetë i udhëzuar, atë ka atëherë për të ka filluar devijimi vërtet. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i cili ishte njeriu më i lartë që njihte Allahun subhanahu wa taala i thoshte ja muqallib al qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti që i shndërron zemrat, ma forco zemrën time në fenë tënde. Edhe përmendëm herën e kaluar hadithin që i erdhi një, një melek dhe i tha o Muhammed çfarë dëshiron të jesh? A mbret apo rob? Edhe ai tha dëshiroj të jem rob, njeri i thjeshtë. Kështu që profeti sallallahu alajhi wasallam me anë të kësaj varfërie arriti që me kësaj nevoje që i tregoi Allahu subhanahu wa taala me fjalë dhe me veprat e tij edhe me besimin e tij arriti të bëheshe njeriu më i lartë në të gjithë universin. Prandaj dhe ishte Sayyid Walad Walad Adam, zotëria i të gjithë bijve të Ademit ditën e gjykimit, siç ka thënë vetë profeti sallallahu alajhi wasallam. Është i pari person të cilit do t'i hapet xheneti. Është ai i cili zotëron vendin e lavdëruar në cilën për të cilën do ta lavdërojnë gjithë krijesat, që do bëjë shefaat për gjithë krijesat. Edhe kur u ngrit në shtatë qiejt që u bë në natën e Miraxhit, Allahu subhanahu wa taala e përmendi, domethënë në këtë lloj vendi të lartë me emrin Rob, për treguar që ai është nevojtar për Allahun subhanahu wa taala, megjithëse ka arritur këtë lloj grade. Mendo, një person të arrijë të ngjitet në të ngjitet në atmosferë, të dalë lart krijesave, do mburret përpara krijesave do thotë unë unë më i lartë se ju kam arritur aty kam arritur ju s'keni rrit s'keni parë gjë hiç gjëra të tilla ndërsa Allah subhanahu wa taala i kujton profetit sallallahu alajhi wasallam që ti arrite këtë lloj grade arrite këtë lloj grade të lartë tek Allah subhanahu wa taala jo me fuqinë tënde po arrite atëherë kur ti i tregove Allahut që me të vërtetë ti je nevojtar për të Nga xhamia e Haramit, domethënë nga Qabja për xhamin Aksa. Mund të thoshte profi, mund të thoshte Allahu subhanahu wa taala që e ngriti të dërguarin e tij, po thotë robin e tij. Se për të treguar me anë të kësaj gjëje dhe Allahu e di më mirë, për treguar me anë të kësaj gjëje që ky profet e arriti këtë lloj grade tek Allahu subhanahu wa taala që e ngriti Allahu kaq lart në univers, Nga që ai ai e plotësoi kuptimin e vërtetë së fjalës abd, që do thotë rob i nevojshëm për Allahun subhanahu teala. Allahu subhanahu wa taala ka thënë lejse kemithlihi shej nuk ka si ai asgjë dhe me të vërtetë nuk ka si ai asgjë në gjith në të gjitha cilësitë e tij. Për çdo cilësi të tij ne mund të themi që nuk ka si ai asgjë. Gjithashtu edhe në këtë cilësi për cilën po flasim ne që Allah subhanahu teala është i panevojshëm për krijesat dhe është dhe pasuria e tij është e pafundme, themi që nuk ka si ai asgjë. Në disa aspekte. Aspekti i parë është që Allah subhanahu teala pushteti i tij është i pafund. Thot Allahu i madhëruar, "Lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir." Ai ka pushtetin e qiejve dhe tokës dhe çka brenda tyre, edhe ai për çdo gjë është i fuqishëm. Edhe kjo të jep një përshtypje të një gjerësie të pafund të pushtetit të Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Kathiri, Në shpjegimin e këtij ajeti domethënë që Allah subhanahu taala është krijuesi i çdo gjëje, sunduesi i tyre, vepruesi në to, i plotfuqishëm mbi to, çdo gjë është në nën sundimin e tij dhe fuqinë e tij dhe dëshirën e tij. Nuk ka as ministra dhe as zëvendësa për për pushtetin e tij që ka. Gjithashtu pasuria e tij është e gjithmonë e pafund. Ndërsa pasuria e krijesave mbaron. Thot Allah subhanahu wa taala ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq. Çfarë është tek ju do zhduket, ndërsa çfarë është tek Allah subhanahu wa taala do ngelet. Përfytyroje këtë lloj gjëje në të gjitha punët e tua që bën. Siç ka thënë Allah subhanahu wa taala çfarë është tek ju gjithashtu dhe çfarë bëhet për hir tuaj, për hir të njerëzve do zhduket, sikur do zhduken dhe njerëzit sepse çfarë është për krijesa do zhduket me krijesa, dhe çfarë është për Allahun subhanahu teala do ngelet sepse Allahu Allahu është i pafund. Dhe pasuria e tij është e pafund. Prandaj dhe Imam Maliku kur i tha Një prej nxënësve të tij o Imam, përse po shkruan libër hadithi kur dietarët e tjerë kanë shkruar libra hadithi si si puna e këtij shumë. Ai tha një fjalë të madhe që ngeli si mësim për gjithë njerëzit. I tha çfarë është për Allahun do ngelet dhe çfarë është për dikë tjetër do zhduket. Dhe me të vërtetë. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Çfarë është tek Allahu në vetë qenien e tij që nuk ka shembull. Ndërsa pasuria e krijesave është pasuri që vjen nga të tjerët. Kështu që njeriu është i pasur kur ka shumë para, kur posedon kur posedon pasuri të patundshme ose të tundshme. Domethënë pasuria e njeriut varet nga diçka tjetër që s'është brenda tij, nuk është cilësi e tij. Kurse Allahu subhanahu wa taala pasurinë e tij e ka në virtytet e tij të larta, cilësitë e tij të larta, që janë të plota në çdo aspekt. Prandaj dhe pasuria e tij është vetëm një fjalë, bëhu dhe ajo bëhet. Siç kemi folur edhe më parë, që pushteti i tij është në dorën e tij, edhe çdo gjë bëhet vetëm duke i thënë bëhu. Vetëm dy shkronja në arabisht është kun, kaf dhe nun, edhe bëhet çdo gjë. Ndërsa krijesat e kanë pushtetin e tyre nga të tjerët. Dhe kjo tregon që nuk ka si ai asgjë në pushtetin e tij dhe në pasurinë e tij. Gjithashtu, pasuria e Allahut subhanuhu teala është absolute në të gjitha aspektet, ndërsa pasuria e njerëzve është vetëm në disa aspekte, sikurse edhe është edhe kohore e mbarueshme. Së fundi po tregojmë disa shkaqe që e ndihmojnë njeriu që ta arrijë ta arrijë pasurinë pasurinë e vërtetë. Sikurse ta arrijë dhe pasurinë e kësaj dynjaje. Sepse pasuria është në dorë të Allahut subhanahu wa taala dhe ia dhuron kujt të dojë, thotë Allahu subhanahu wa taala. Qul illahumma malik al mulk tu'ti al mulka man tasha. Thuaj o Allah, ti je poseduesi i pushtetit. Mulk do të thotë të kesh, të kesh pushtet, të kesh pasuri, të kesh në dorën tënde diçka. Ti ia dhuron atë kujt të duash dhe ia merr kujt të duash. Mirëpo Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që ky pushtet të ketë shkaqe. Dhe kush i kryen ato shkaqe arrin atë. Njerëzit dinë prej këtyre shkaqeve vetëm anën e jashtme të dynjas. punojnë sa më shumë dhe mendojnë se vetëm me anë të këtyre shkaqeve njeriu mund të arrijë të bëhet i pasur. Por kjo është gabim. Jo vetëm që është gabim, por ata nuk dinë që ka disa shkaqe që e mundësojnë njeriun ta arrijë pasurinë më shpejt se seç mund ta arrijë duke punuar edhe 12 orë, 20 orë në ditë. E prej këtyre shkaqeve është që njeriu ta preokupojë veten e vet vetëm me adhurim të Allahut subhanahu wa taala. Nuk kemi për qëllim vetëm me fjalën adhurim vetëm që njeriu të falet, por kemi për qëllim që njeriu ta ta preokupojë ditën e tij me gjëra të cilat janë në dobi të Islamit, janë në dobi të muslimanëve, prej të cilave ai merr shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse njeriu preokupohet me këto gjëra, atëherë Allahu i madhëruar i jep atij pasuri, e bën atë të pasur shpirtërisht të ta largoj varfërinë tënde, edhe nëse ti nuk e bën këtë gjë, atë do ta mbush kraharorin tënd me preokupimet e dynjas, edhe nuk kam për ta larguar varfërinë. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu, është i saktë. Në një transmetim thuhet o bir i Ademit. lirohu nga preokupimet e tjera për të më adhuruar mua, që ta mbush zemrën tënde me pasuri dhe dorën tënde me rrizk. O bir i Ademit, mos u largo prej meje, se kështu se nëse e bën këtë gjë, kam për ta mbushur zemrën tënde me varfëri dhe dorën tënde me preokupimet e dynjas. Ky hadith duhet të jetë rregull që duhet ta ketë parasysh çdo person në jetën e tij. Njeriu mendon se duke punuar sa më shumë në këtë dynja ka për të arritur që të bëhet i pasur dhe harron që pasuria e vërtetë është në dorë të Allahut subhanuhu teala, nuk është në dorë të njerëzve. Unë di nga ata vëllezër të cilët shpenzonin për hir të Allahut subhanuhu teala shumë. Jepnin shumë për hir të Allahut pasuri dhe ua zëvendësonte Allahu nga nuk e prisnin. Thotë një prej tyre, kishte dhënë një shumë të madhe parash për hir të Allahut, tha, mbasi kam dhënë këto para, më vinin klientë, nuk e di nga më vinin, tha, nuk kisha kohë me marrë frymë, tha. Nuk e di se si m'i sillte Allahu subhanahu wa taala klientët, nuk kisha kohë me marrë frymë. Po këta këta njerëz, kush u hodhi në zemrën e tyre që shkonin te filani dhe blinin? Allahu subhanahu wa taala. Domethënë Allahu i madhëruar i bën njerëzit që të të, të të japin. Dhe jo njerëzit. Prandaj thuhet që një i varfër ishte shumë keq. Edhe po i lutej Allahut dhe thoshte o Allah, të lutem më jep. Po vdiste për bukë me familjen e tij. E tregojnë që një i pasur në këtë moment ishte shtrirë në shpinë e vet, edhe nuk e zuri gjumi dhe doli. Edhe rrugës duke ecur, shikon shpinë dhe qëllon te shtëpia e këtij të varfrit, që po i lutesh Allahut, o Allah të lutem jep. Dhe troket në derë, shkon në shtëpi të varfrit, troket në derë. Edhe pyet si jeni, mirë, mirë thotë ai. Çfarë, keni nevojë ndonjë gjë? Se shikon gjendjen e tyre, i thotë jemi jemi të varfër, alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut. I thotë urdhëro pasuri, thotë. Merre këtë, hani, pini, u jep. Edhe i thotë në fund fare, merr dhe merr edhe këtë numrin tim të telefonit, edhe sa herë të kesh nevojë, edhe sa herë të kesh nevojë thot, më thuaj. I thotë nuk kam nevojë për ty thot. Unë domethënë iu drejtova Allahut dhe Allahu të solli ty. Nesër pasnesër Allahu subhanahu teala mund të sjellë dikë tjetër ose mund ta lëshojë në formë tjetër rrizkun. Do të thotë që mos e lidhë zemrën me krijesën, por ta lidhë zemrën vetëm me Allahun subhanahu teala. Sepse në të vërtetë ai e solli këtë person te ky i varfër që t'i jepte atij. Dhe kjo këtë lloj gjëje po se kupton njeriu, po nuk arrin ta kuptojë njeriu këtë lloj çështjeje, në të vërtetë nuk ka kuptuar origjinën e çdo të mire. Nuk e ka kuptuar në të vërtetë besimin se si është. Gjithashtu një prej çështjeve që e ndihmon njeriun që të bëhet i pasur është që t'i, t'i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe ta lidhin ta lidhë zemrën me Allahun e madhëruar dhe jo me krijesat. Gjithashtu një çështje tjetër është që njeriu të bëjë sa më shpesh haxh dhe umra. Haxhi dhe umra sa më shpesh t'i bëjë njeriu, aq më shumë mund t'ia shton Allahu subhanahu wa taala pasurinë dhe e largon atij varfërinë. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, bëjeni sa më shpesh haxhin dhe umrën njëra pas tjetrës, sepse ato të dyja e fshijnë varfërinë dhe gjunafet, fshijnë varfërinë dhe gjunafet, siç e fshin, siç e fshin kacheku tek ai që merret me hekurin, pisllikun e hekurit kur futet në zjarr. Gjithashtu devotshmëria është shkak që njeriu të arrijë pasurinë e Allahut subhanuhu teala. Nuk mund të arrijë pasurinë e Allahut me me, me gjunafe. Dhe kjo është fatkeqësia e njerëzve. që njeriu në disa raste kujton se duke bërë këtë haram, Allahu do ta furnizojë. Ndërsa po t'i bindet Allahut, Allahu nuk ka për ta furnizuar dhe ky është mendimi i keq për Allahun subhanuhu teala. Ne kemi folur për këtë lloj gjëje, kur kemi fol për një emër të Allahut subhanuhu teala më parë. Si mund mendosh ti që ti po po s'iu binde Allahut subhanahu wa taala, atëherë Allahu ka për të dhënë, ndërsa nëse ti i bindesh Allahut, Allahu nuk ka për të dhënë. Si mund mendosh ti o njeri që nëse ti i bindesh Allahut, Allah atëherë njerëzit kanë Nuk kanë për t'u udhëzuar prej teje, nëse nëse ndërsa nëse ti i bindesh Allahut, nëse nuk i bindesh Allahut, edhe bën gjunafe, atëherë do do do binden njerëzit e do t'i bën njerëzit besimtarë. Kjo është fatkeqësi o vëllezër. Që e përdorin sot shumë njerëz. U duket se do sikur do do i bëjnë njerëzit për vete, duke iu përshtatur jetës tyre me gjunafet që bëjnë ata, duke u futur në gjunafet e tyre, duke u futur në gabimet e tyre, aq sa kanë arrit disa prej tyre kam lexuar në një libër të Sheikh Albanit, që thoshte që disa prej tyre kanë lejuar dhe edhe puthjen e gruas së huaj. Por thoshte me nijet të mirë. Qëllimi është ta puthësh me nijet të mirë, që ta bësh muslimane. Domethënë, mund të arrijë, mund të përfytyrohet që njeriu të arrijë me anë të gjunafeve të Allahut atë që do Allahu subhanahu wa taala, Kurrë në botë. Kjo është kjo është prej portave të shejtanit. Që e fut njeriun në xhenem. Allahu na rujt. Gjithashtu dhe falja është shkak që njeriut t'i shtohet rrizku. Thot Allahu subhanahu wa taala fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dhe unë thash, kërkoni falje Zotit tuaj sepse ai është falës. Yursili sama aleikum midrara ua ua lëshon juve qiellin me me shi me shumicë, me furi. Dhe kjo lloj gjë për shkak të istighfarit. Ue jumdidkum bi emualin ue benine dhe u jep juve pasuri dhe fmi. Ue jexhal lekum xhennatin, ue jexhal lekum enhara. Ju, ju, ju, ju jep juve kopshte edhe lumenj. Dhe gjithë këto pse, kur njeriu beson dhe bën istighfar Allahut subhanahu ta'ala, i kërkon falje. Nëse e mbani mend kemi folur dhe kemi treguar që gjunafet janë shkaku i heqjes së bereqetit të rrizkut, ndërsa punët e mira janë shkak që njeriu të arrijë rrizkun të të arrijë rrizkun e Allahut subhanuhu teala. Edhe gjunafet fshihen duke bërë njeriu istighfar. Prandaj edhe kur njeriu bën istighfar dhe largon gjunafet, ikën shkaku që e pengon njeriun që mos t'marr rrizkun e Allahut subhanuhu teala, prandaj edhe zbret rrizku i tij tek njeriu. Gjithashtu një prej shkaqeve që e ndihmon njeriun që të arrijë pasurinë e Allahut subhanuhu teala është martesa. Sepse shumë njerëz vëllëzër i bëjnë gjërat mbrapsht. Thon un do bëj shtëpi një herë, do do vendos pasuri pastaj do martohem. Kjo kjo kjo me të vërtetë është padije. Sepse Allahu subhanahu wa taala thot wa ankihu al-ayama minkum as-salihin min ibadikum. Thot martojini jetimët dhe njerëzit e devotshëm prej robërve tuaj nëse ata janë fukarej in jekunu fukara jugnihimullahu min fadlihi nëse ata janë fukarej Allahu do t'i pasuroj ata nga mirësia e tij me mirësinë e tij do t'i pasuroj Allahu subhanahu ta'ala domethënë Allahu subhanahu ta'ala ka premtuar që nëse njeriu do të martohet për të rujtur veten e vet atëherë Allahu do ta pasuroj prandaj thotë Ebu Bekri radi Allahu anhu binduni Allahut në këtë urdhër që u ka dhënë domethënë urdhrin e martesës martohuni që t'ju jap juve atë që ju ka premtuar, domethënë pasurinë. Binduni Allahut në këtë urdhër që ju ka dhënë, domethënë martesën, që t'ju jap juve atë që ju ka premtuar. Gjithashtu thotë Ibn Mesud radhiyallahu anhu, kërkojeni pasurinë tek martesa. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu thotë, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi dhu'afaikum." Ju thot ju ndihmon Allahu subhanahu wa taala dhe ju furnizon për shkak të të dobët të dobtëve tuaj. Domethën ndihma ndihma njerëzve prej Allahut subhanahu wa taala në luftë ose jo në luftë. Gjithashtu dhe risku i vjen për shkak të të dobtëve. Prandaj mos kujto se njeriu kur martohet ka për të ikur risku ose kur bëhet fëmijë ka për të ikur risku. Përkundër përkundër do shtohet më shumë risku. Shkaqet janë të shumta dhe prej këtyre shkaqeve domethënë që shkak kryesor gjithashtu është dhënia e zakatit dhe sadakasë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Mana qasamalu min sadaqa" nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Jo vetëm që nuk paksohet, përkundrazi shtohet dhe shumëfishohet. Dhe kjo lloj gjë është gjë e provuar. Dhe kush e ka provuar që t'i japë zakatin për hir të Allahut subhanahu wa taala, të jetë i sigurt që Allahu subhanahu wa taala do e shumëfishoj dhe është provuar që Allahu e ka shumëfishuar. Varet nga sinqeriteti që ka njeriu. Edhe nëse ti e bën me nijet që ta japësh për hir të Allahut, edhe atë që do të ta japë Allahu subhanahu wa taala, Allahu do ta shumëfishoj edhe më shumë akoma. Sepse kjo pasuri është sprovë dhe nëse njeriu e përdor për hir të Allahut të madhëruar, Allahu i madhëruar i jep bereqetet e tij. Ia shton më shumë. Gjithashtu thot profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmeton Abu Huraira, çdo person i cili e hap portën e dhënies dhe sadakas, i shton Allahu subhanahu wa taala me anë të saj ia shton pasurinë. Dhe çdo person i cili hap portën e kërkesës, ia shton Allahu subhanahu wa taala për shkak të saj varfërinë. Gjithashtu një pikë tjetër është që është e rëndësishme është lutja. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që asgjë tjetër nuk e kthen kaderin përveç përveç lutjes. Lutja kthen kaderin mbrapsh. Gjithashtu edhe sjell dhe riskun. Nëse Allahu subhanahu wa taala mund të ketë shkruar në librin e melajkeve që ti s'do marrësh kaq risk këtë vit për shkak të gjynaheve, atëherë ti i lutesh Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu i madhëruar e fshin këtë kader dhe kemi folur për këtë çështje, kur kemi folur për emrat e Allahut subhanahu wa taala i dituri, Edhe shkruan që ti do të jap risk tjetër për shkak të lutjes që bëre. Thot thot Allahu subhanahu wa taala nga nga Salman al-Farisi Farisi radhiyallahu anhu transmetohet se Allahu i madhëruar kur krijoi Ademin alayhis salam tha një është për mua, një është për ty dhe një është ndërmjet meje dhe ndërmjet teje. Ajo që është për mua është më adhurosh mua i thotë Allahu subhanahu wa taala Ademit dhe mos më bësh mua shok. Ajo që është për ty është që çdo punë që të bësh të shpërblej për të. Dhe t'i fal gjynahet sepse unë jam falës dhe mëshirues. Ndërsa ajo që është ndërmjet meje dhe ndërmjet teje është që lutja. është lutja nga ana jote edhe përgjigja nga ana ime. Është lutja nga ana jote dhe përgjigja nga ana ime. Dhe kjo tregon që me lutjen është dhe përgjigja. Prandaj dhe dijetarët në shpjegimin e ëndrrave thonë që nëse një person shikon në ëndërr sikur po i lutet Allahut subhanahu wa taala për diçka, atëherë shpjegimi i kësaj ëndrre është që Allahu do ia plotësojë atë gjë që ka kërkuar ai. Sepse me lutjen është dhe përgjigja. Duke u bazuar te këto argumente. Kjo është një përshpjegim e rëndësishme në mënyrë që tregon domosdoshmë thjesht vetëm për të vërtetuar këtë ide më shumë. Me lutjen është dhe përgjigja. Prandaj lutju Allahut subhanahu wa taala që të të të bëjë të varfër për të që të pa që të, që të pasurohesh me të. Dhe lutju Allahut që të japë pasuri në zemrën tënde që mos kesh nevojë për askënd përveç tij. Lus Allahun e madhëruar që të na bëjë ta njohim atë siç takon madhështisë së tij, edhe të na dhurojë varfëri për të edhe pasuri me të, edhe të na bëjë të panevojshëm për krijesat. Allahu ua shpërbleftë me të mira të gjithëve. Nëse shikon në ëndërr që je duke iu lutur Allahut subhanahu wa ta'ala për diçka, një prej shpjegimeve që kanë dhënë dijetarët, se normalisht domethënë ka rrethanat e veta, dhe jo gjithmonë, domethënë çdo ëndërr që shikon njeriu ka kuptim, Një prej kuptimeve është që Allahu subhanahu taala do të përgjigjet lut, asaj lutje të cilën ti e ke kërkuar në ëndërr. Edhe me këtë rast inshallah po them që me lejen e Allahut në një të ardhme nuk e di se kur do jetë, besoj se inshallah të afër, do bëjmë një mësim të veçantë duke parë domethënë dhe interesin e vëllezërve vetëm për shpjegimin e ëndrrave. Do të tregojmë një ide të përgjithshme domethënë se ç'do me thënë si është shpjegimi i ëndrrave, ç'lidhje ka me islamin kjo, kjo lloj kjo lloj dije. Sepse domethënë është një është një diçka domethënë që janë futur në të njerëz dhe me dije edhe pa dije. Sikurse domethënë është folur me të domethënë në disa raste domethënë në mënyrë edhe të padrejtë nga njerëz që nuk nuk e njohin këtë lloj fushe fare. Ndërkohë që ne në Islam domethënë kemi njohuri shumë të gjera në lidhje me temën e dijes së ëndrrave. Lus Allahun e madhëruar ta lehtësojë inshallah në të ardhmen që të bëjmë një mësim të veçantë për të gjithë. Keni ndonjë pyetje? Hajde. Keni pyetje? Urdhëro. Si falen katër sunetet e drekës në çfarë aspekt si falen? Ah, këtë thua domethënë të ndara apo bashkë, sepse si falen normalisht un Kuptohet si falen, ndërsa të, ajo që është transmetuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam që ai i falte sunetet zakonisht 2 2 2 në këtë formë të ndara. Nëse falen të bashkuara, nëse do t'i falësh bashkë, duhet t'i falësh pa tehijat, pa bërë tehijat në mes, se nëse i fal të tilla të bashkuara atëherë ti nuk e bën dallimin mes farzave dhe suneteve, i ke falë njësoj si farzet. Në një kohë që farzet dhe sunetet s'janë njësoj. Kështu që nuk di të jetë transmetuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam që ai i ka pas falur sunetet e drekës në këtë lloj forme siç falen sot nga disa njerëz. Për arsye se kjo lloj gjëje do, përderisa nuk e ka falë profeti sallallahu alajhi wasallam, as ne nuk na takon ta bëjmë këtë lloj gjëje. Sikurse themi për shembull që sabahu, farz sabahu është dy rekatë dhe nuk lejohet më ashtu. Gjithashtu edhe kjo lloj gjë ka një formë në vete, kështu duhet mbajtur në atë lloj forme sepse ne pretendojmë që Allahu subhanahu wa taala e do këtë lloj forme që bëjmë ne, në një kohë që ne nuk e dimë, nga e morëm vesh ne që Allahu e do apo nuk e do këtë lloj gjëje. Se kjo është origjina e adhurimit. Domethënë ti kur e bën një adhurim, për shembull kur e fal sabahun dy rekatë, pretendon që Allahu subhanahu wa taala i do këto dy rekatë. Po mirë, përderisa i dashka dy rekatë, le të falim tre atëherë. Po nuk e dimë këtë lloj gjëje. Nuk na ka thënë Allahu që tre rekatë i do Allahu gjithashtu. Ka thënë vetëm dy. Kështu që s'ke pse i bën tre. Në kohë që është e kundërta se Allahu subhanahu teala ka thënë el yom ekmeltu lekum dinekum, sot e plotësova për ju fenë, përderisa e plotësoi, atëherë nuk ka nevojë për shtesë. Në momentin e parë që ti do shtosh diçka, atëherë ti në të vërtetë ke akuzuar Allahun që ai s'e ka plotësuar fenë. Në kohë që Allahu ka thënë e kam plotësuar fenë. Ideja është që shtesat në numër ose në formë, në formën se si ka falë profeti sallallahu alajhi wasallam, këto lloj gjëra konsiderohen bidat në fe. Edhe domethënë është e rrezikshme sepse njeriu dashje pa dashje hyn në disa gjëra shumë të rrezikshme. Transmetohet në kohën e selefëve atëherë kur u sprovuan njerëzit për çështjen e krijimit të Kuranit, që a është Kurani i krijuar apo jo? Edhe doli Imam Ahmedi dhe tha që Kurani nuk është i krijuar, por është fjalë e Allahut, sepse ashtu është në të vërtetë fjalë e Allahut dhe fjala e Allahut është prej dijes së tij, kështu ka thënë Imam Ahmedi. Fjala e Allahut është prej dijes së tij dhe dija e Allahut është cilësi e tij dhe po të jetë dija e Allahut e krijuar, i bie që Allahu është i krijuar, të Allahu na ruajt nga kjo lloj fjale. Prandaj Imam Ahmedi e kundërshtoi edhe disa dijetarë e kanë kundërshtuar. Një prej këtyre dijetarëve që nuk është shumë i njohur faktikisht, por të cilin e burgosi halifja i atëhershëm, e nxori një ditë prej ditësh edhe e solli përpara tij. Edhe i solli përpara tij gjithashtu edhe Ahmed ibn Abi Duadin, i cili ishte koka e gjithë asaj fitne të madhe që kishin shpikur këtë lloj ideje. I tha ky dietari i tha halifes që ky personi, ky Ahmed ibn Duad, ky është një i dobët dhe nuk bën dot dialog me mua. U nxeh halifja, si nuk ka mundësi ky të bëj dialog me ty. I tha dialogova të tha për çështjen e krijimit të Kur'anit. Atëherë i tha ai disa fjalë të shkurtra, por të qarta, shumë të bukura. I tha ky dietari, kjo çështje të cilën ti e pretendon që thua kjo është kjo çështje është pjesë e fesë, pa të feja është e mangët, a e pranon këtë gjë? I tha ai po. Kjo është pjesë e fesë, thua është domosdoshmë Kurani është i krijuar, kjo është pjesë e fesë dhe pa të feja është e mangët, kështu tha ai. Mirë tha. Meqë qe, qenka feja e mangët pa këtë lloj gjëje atëherë. Dhe unë po jua them këtë lloj historie për të bërë krahasimin ndërmjet saj dhe çdo lloj gjëje tjetër që është si puna e kësaj. Nëse qe qenka feja e mangët për të pa këtë lloj gjëje. Kjo do thotë që atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam e dinte apo nuk e dinte, i tha. Ai në fillim fare tha jo nuk e dinte, se po të thoshte e dinte, do të sillte argumentin. Po mirë po ky e kuptoi që ky po thoshte profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e dinte, si nuk e dinte, pjesë e fesë nuk e dinte profeti sallallahu alajhi wasallam kush do ta dijë atë përveç tij. Edhe atëherë tha jo, jo tha, e dinte profeti sallallahu alajhi wasallam. Po mirë tha, e dinte profeti sallallahu alajhi wasallam tha, Edhe nuk ua transmetoi njerëzve? E fshehu këtë lloj gjëje? Po e fshehu, tha. Po mirë, tha. Ty nuk të qepet goja kur profeti sallallahu alajhi wasallam e mbylli gojën dhe nuk foli për këtë lloj çështje? I tha atëherë, mirë, tha. Si, kjo ishte e para, i tha Khalifës. O ti i dërguar, transmetoje atë që është shpallur nga Zoti jot, we in lem tef'al fema bel-lagte risaleteh. Dhe nëse ti nuk e bën, s'e ke kryer detyrën që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Wallahu ja'simuke minen-nas, Allahu të ruan prej njerëzve. I tha atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam s'e paska transmetuar këtë lloj gjëje, Edhe ngeci, nuk dinte çfarë të thoshte. Se normalisht domethën, si mund të jetë diçka pjesë e fesë, kur këtë s'e ka ditë profeti sallallahu alajhi wasallam, ose e ka ditur dhe s'ua ka transmetuar njerëzve, domethën kjo tregon atë që ti po akuzon profetin sallallahu alajhi wasallam, që s'e ka transmetuar fenë. Ose përndryshe atëherë, profeti sallallahu alajhi wasallam ua ka thënë këtë lloj gjë njerëzve. Edhe ka ardh ka ardh në ditën e sotme, siç si si i thonë pjesë e fesë sot, çdo gjë e fesë që ne kemi sot, çfarë është? Ka ardhur nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Sabahu dy rekat, ka dy sunete përpara, dreka ka katër rekat përpara, falen në këtë lloj forme, forma e, e namazit është në këtë lloj forme, ne domethën kur vjen kur vjen çështja ettehijatu e lëvizim gishtin, kur japim selam lëvizim kokën djathtas majtas, gjithë këto lloj formash Këto këto janë janë specifikuar në Islam, që mos vijë njeri nesër dhe thotë jo, Koka nuk lëvizet djathtas majtas, por lëvizet poshtë dhe sipër, sipër dhe poshtë. Mund të vijë një person nesër thotë jo, lëvizet kështu, unë kam qejf ta lëviz kështu. S'ka. Është e caktuar ajo. Ajo është e caktuar prej Allahu subhanahu wa taala dhe nuk lejohet të ndryshohet. Ideja është që çdo lloj çdo lloj numri, ndryshimi i numrit të asaj që e ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam në adhurim. Duke pretenduar se po bën një adhurim më të mirë se profeti sallallahu alajhi wasallam ose ndryshimi i formës, kjo lloj gjëje është bidat. Është shpikje në fe. Dhe kjo lloj gjëje çon njeriun në shkatërrim. Edhe çon njeriun të jetë prej atyre personave për të cilët për të cilët ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që ditën e gjykimit do vinë disa njerëz nga ummeti im, edhe do m'i marrin melajket përpara meje zvarr. Do t'u them atyre melajke ummeti im, ummeti im. Këta janë ummeti im, i njof nga shenjat e abdesit, janë ummeti im. I thonë melajket, ti nuk e di se çfarë kanë shpikur këta pas teje. Edhe atëherë u them unë të shkatërruar qofshin. Ky është hadith për të cilin, është hadith i saktë. Atëherë u them të, të shkatërruar qofshin. Po sepse i thot i thonë melajket ti nuk e di se çfarë kanë bën mbas teje. Nuk e di se çfarë kanë shpikur ata mbas teje. Dhe kjo tregon se çfarë dëmi të madh ka shpikja në fe. Edhe shpikja në fe ndahet në dy lloje. Dal është shpikja në besimin e njeriut dhe shpikja në adhurimet që janë veprat e njeriut. Dhe ne e kundërshtojmë shpikjen qoftë në çështje të besimit, qoftë në çështje të adhurimit. Në çështje të besimit është të shpikësh gjëra të cilat s'i ka besuar profeti sallallahu alajhi wasallam Nuk i kanë besuar sahabët, tabiinët dhe për këto që jemi duke fol dhe kemi fol prej kohësh. Edhe shpikja në adhurim janë të ndryshosh numrin ose formën e adhurimeve të cilat i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala me anë të profetit tij sallallahu alajhi wasallam në tokë dhe ua ka transmetuar njerëzve. Çfarë bësoj?